الله ربي واحد mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ثم أما بعد baadayakum shukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wausieni na kujusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala tunaendelea na somo letu la mukhtasar wa tauhidi leo ikiwa ni darsa ya tano tumezungumza darsa nne zilizopita maana ya tauhidi na aina za tauhidi zote tatu leo tunazungumza maana ya la ilaha illallah na sharti zake ni jambo ambalo kwamba lajulikana ya kuwa la ilaha illallah ndicho kalima ambacho kwamba kinachomuingiza mtu katika uislamu nayo hiyo la ilaha illallah ndiyo funguo ya kumtia mtu peponi wa hiya kalimatu tauhid nayo hiyo la ilaha illallah ndicho kalimatu tauhid alati min ajliha kalima ambacho kwamba kwa ajili yake arsala llahu arrusula mwenyezi mungu subhanahu wa taala kawatumiliza kupitia la ilaha illa llahu mitume qala llahu taala asema mwenyezi mungu subhanahu wa taala wama arsalna min qablika min rasulin إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا hatukumtuma min qablika kabla yako ewe muhammad min rasulin kutokamana na mtume yoyote ila isipokuwa nuhi ilaihi tunampa wahyi huyo mtume annahu ya kwamba la ilaha hakuna mola anastahiki kuabudiwa illa ana isipokuwa mimi faabudun muwe ni wenye kuniabudu ومن أجلها نكبتي هي لا إله إلا wudiat وضعت zikawekwa mizani وميزاني وصار الناس na wakawa watu ni vikundi viwili fariqun fil janna kundi la kwenda peponi wa fariqun fis sa'ir na kundi cha kwenda kwenye moto wa jahannam wa ma'ana la ilaha illa Allah na maana ya la ilaha illallahu pindi mtu anaposema maana yake anasema la mabuda bihaqin illa llah hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haqi illa mwenyezi mungu subhanahu wa taala wa kullu lmabudati na kila vinavyoabudiwa inama ubidat bighairi lhaqi hakika vimaabudiwa pasina haqi qala llahu taala أسيما من يزمك سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك هذي بأن الله يقوم الله تبارك وتعالى هو الحق يين أنا استحقك أبو ديوة وأن ما يدعون من دونه نحكك فيل بنا أبو ديوة أسيك ويين من يزمك سبحانه وتعالى هو الباطل باطل wa anna allaha na hakika yake yeye allah huwa laliyu yeye ndiye wa juu alkabiru mkubwa wabihadhihi lkalima ruknani asasiyani na kupitia hiki kalima au na hiki kalima cha la ilaha llah zinakuwa na nguzo mbili ambazo kwamba zilizosimama imara nguzo ya kwanza annafyu ni kukanusha fi qaulihi katika neno lake mwenye kusema la ilaha hapana mola fahadha na hivi mtu akisema huwa nafa lijamii laliha amekanusha miungu yote rukni ya pili alithbatu ni kuthibitisha wadhalika fi qaulihi illa llah na hiyo kuthibitisha ni katika pindi mtu anaposema illa Allahu, illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fabaada an nafa, baada ya mtu kukanusha jamia alaliha, miungu yote ya kuwa haistahiki kuabudiwa, athbatat aluluhiyya, amethibitisha uungu na kuwa anaistahiki kuabudiwa ni nani? Lillahi Subhanahu wa Ta'ala ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa. Tumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. بالرغم